قرآن و انتم قرآن زبان آئی مانا و مطلب از انتم شی باز لذت دار مرو چی ما گندین یہ قرآن وانو کان یہ قرآن زانو کان گیشتر گیشتر فداکاری پر یہ قرآن حکمانی احیاء قرطن بی دنیا ہے یہ قرآن یرگین کتابی یہ قرآن یرگین عاشق داری کیشی عاشق زان کی من بعد از دو ثانیه دو دقیقه ده دقیقه پنج دقیقه دیگه منی گوشتانی هر تکر خداوزم به کجام دنیا رو کفی لیکن یه قرآن یرگین عاشق داری مطمئن نی حواس باختا نبیا حراسانا نبیا مطمئن عادی عادی برای یه قرآن سربلندی و ترا چک و قرآن همیشان گوشته که شما به منی سربلندی چک چک بیم یہ قرآن منزل احکم الحاکمین رب العالمین گوشته منا بمینی خدایی قسمی منا بمینی خالقیت قسمی منا بمینی ربوبیت قسمی ای محمد بیتی پروردگار محمدی پروردگار صلی الله علیه و سلم به قسم آورده شی و رب بکر بیتی پروردگارم نکرد الله بیتی ربوبیت قسم آورد و تی خالقیت قسم آورد که هر فدا کا واترا فمی دینے سر بلان دیا آئی فدا کو دن دیئے رین من مستقی مارا بے بہشت دا بری مہورار ہو رہے اسرا اللہ بے ہمیں کلام اتحاد بشتا